لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه الله سبحانه وتعالى insoniyat tarixini biror bir payg'ambardan xoli qo'ymadi payg'ambarlar xalqlar uchun nima manfaatli bo'lgan bo'lsa shunga yo'llash va qaysi narsa ummat uchun zararli bo'lsa shundan ogohlantirdilar payg'ambarlarning vazifasi ogohlantirish va ya'ni itoat qilganlarga bashorat berish itoat qilmaganlarni jahannam o'tidan ogohlantirishi. Ularning imkoniyatlarida yo'q edi ummatlarni majbur qilib yo'lga olib kirishlik. Bu payg'ambar imkoniyatida yo'q narsa edi. Shuning uchun mana bu hadis sharif Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu rivoyat qilinadi. rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga safarda edik deydilar bir manzilga tushdik manzilga tushgandan keyin bizga bir erkinlik bo'ldiyu har kim o'zi bilan mashg'ul bo'ldi ba'zi kishi chodirini isloh qilardi ba'zi kishilar o'zi kamon otib musobaqa o'ynardi ba'zi kishilar o'zini ya'ni markabini o'tlatishlik bilan edi tuya bo'lsa tuyasini o'tlatish va oti bo'lsa otini o'tlatish va hokazo shu bilan edi to'satdan rasululloh sollallohu alayhi vasallamning jarchilari jarchi jar soldilarda assolatu jamia ya'ni musulmonlarning biror bir jamlashlik uchun bo'lgan nidolari shunga o'xshagan mana namozga nido azon kalimotlari as-salatu jamia namoz hammani jamlovchi degan xitob qilinardida shu kalima bilan alohida maktub yo'llanmasdi alohida odam jo'natilmasdi uyiga ollohni tarafiga haq yo'lga chaqirilishlikda imtihondan o'tgan kishining bir chaqirishlikka bo'lgan dalolat o'zi kifoya qiladi assolatu jamia kalimasi o'zi kifoya qiladi boshqa narsaning keragi yo'q edi to'plandik rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga shunda aytdilarki mendan ilgarigi payg'ambar o'tgan bo'lsa uni vazifasi bo'lgan ummatini ummat uchun yaxshilik deb bilgan narsasiga yo'llashlik va ummat uchun yomonlik deb bilgan narsasidan ogohlantirishlik shu payg'ambarni vazifasi bo'lgan dedi men ham ba'zi narsalardan ogohlantiraman dedi bu ummatiylar dedilar islom ummatining ofiyatini avvalgisida qilindi dedilar ya'ni eng ofiyatli saodatli fitnalardan salomat bo'lgan ummat islom ummatining avvaliga nasib bo'ldi dedilar ya'ni o'zlarining davrlariga ishora qildilar va ummatning oxiriga mana shu ummatning oxiriga dedilar balolar yetadi va sizlar yoqtirmaydigan ishlar yetadi dedi. Shunday fitnalar keladiki, bu fitnalar keyingisi avvalgisini yengillashtirib qo'yadi. Avvalgi fitnadan bir tashvishda bo'lgan bo'lsa, keyingi fitnani ko'rgandan keyin men avvalgi fitnani ham fitna deb yurgan ekanman, deydi. fitna bo'ladi mo'min aytadiki shu fitnada halok bo'lsam kerak deydi keyin u fitna ham ko'tarilib ketadi boshqa fitna keladi mo'min odam yana shu men halok bo'ladigan fitna shu bo'lsa kerak deydi kim jahannam o'tidan uzoqlanishligini xohlasa jannatga kirilishligini xohlasa kirgizilishligini o'limi kelgan vaqtda Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan holatda o'limni kelsin dedilar. Ya'ni o'lim kelgan vaqtida Allohga va qiyomat kuniga iymoni salomat qolgan holatda o'lsin dedilar. Va odamlarga odamlar tarafidan nima qilinishligini yaxshi ko'rsa, odamlarga ham shu narsani qilsin dedilar. Bu hadis sharif Imom Muslim rivoyat qilgan jami sahihlarida. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'p narsalardan ogohlantirdilar. Va ochiq aytdilarki, ummatning ofiyati, islom ummatining ofiyati birinchi ummatda qilindi dedilar. Demak, zamoni saodat rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotlari u kishiningga ergashgan xalifai roshidin davrlari mana bu davrlar fitnadan salomat bo'lgan ummat mana bu narsani bilib qo'ymoqligimiz kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallam qiyomat kunidagi mo'jizotlarni xabar berdilar qiyomatdan ilgarigi ba'zi bir alomatlarni xabar berdilar bu xabarlar bilan ogohlantirdilar shular jumlasidan abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda aytdilarki ikkita nafha ya'ni birinchi nafha bilan odamlar hammasi o'ladi ikkinchi nafha bilan ikkinchi qattiq tovush bilan tirilishadi shu ikkita nafha ikkita tuydash tovush o'rtasida Alloh biladi bu tovushning kayfiyati qanaqa bo'lishligini 40 bor dedilar shunda so'rashdilarki qolu ya 40 kun bormi dedilar qola abaytu men 40 kun deyishlikdan bosh tortdim dedi qolu arbauna sana 40 yil bormi qola abaytu men bosh tortdim buni 40 yil deyishligini qolu arbauna shahran 40 oy bormi qola abaytu bundan ham bosh tortdimki 40 oy deyishlikni ويبلى كل شيء من إنسان من الإنسان إلا عجب الذنب فيه يركب الخلق ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقر insondan har bir narsa inson halok bo'lgandan keyin dafn qilingandan keyin chirib ketadi hamma narsasi chiriydi magar ajabuzzan ajbuzzanab dung'azaning oxirgi qismidagi bu muh deb ham aytiladi arab tilida ajbuz zanab deyiladi dung'azaning oxirgi qismidagi joy chirimaydi dedi shu bilan xalq insonni ikkinchi bor shu yerdan yaratiladi va alloh subhanahu va taolo osmondan suv tushiradi xuddi o'simliklar shunday o'lib chiqqandek insonlar avvalgi holiga qaytishadi men payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qiyomatdan ilgarigi alomatlarining ba'zisiga bir ishora qilishlikdan ilgari Bu hadisni o'qib berishligimdan maqsad shuki, ajbuzzanab zanab bu dumg'aza. Dumg'azaning oxirgi qismidagi hozirgi zamonda ham olimlar insondagi hamma narsa chirisa ham shu moddaning chirimasligini isbot qilishyapti. Hozir yer kurrasi degan hamma olimlar mana bu arab tilida ajbu zanab deb bir ming to'rt yuz yil ilgari aytilingan rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan abu hurayra roziyallohu anhu muttafaqun alayh bo'lgan hadisda rivoyat qilyaptilar mana bu o'rinni chirimasligini endi bilishdi u vaqtda bu narsani faqat iymon tasdiqlagan iymon bilan tasdiqlashganlar demak rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qiyomat alomatlari va qiyomatdan bo'lgandan keyin oxiratdagi bergan xabarlarini hozirgi zamonning ham aqli yetmayotgan bo'lsa yana davrlar o'tishlik bilan aqli yetib qoladi lekin mo'minlar uning aqli yetganligi yo yetmaganligi uchun aqli yetganligi uchun tasdiqlab yetmaganligi uchun tasdiqlamay qo'ymaydi ular bu hadisning sahih rivoyati bo'lgandan keyin albatta buni tasdiqlashadilar shuning uchun ajbi zanab bu dumg'azaning oxirgi qismidagi hujayra moddasi mana buning hech qanday hayotdagi bo'lgan ta'sirlarning birortasi uni yo'q bo'lishligiga sabab bo'lmasligini dinga unamagan olimlar o'zi kashf qilib turibdi Demak, biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bo'lgan xabarlarni shunday sahih bo'lishlik sharti bilan qabul qilib biz tasdiqlamoqligimiz kerak. Mana bu xabarlardan bittasi uzunroq hadisda bo'lganligi uchun men ma'nosiga ishora qilib o'taman. Bu hadis sharifni Navvos ibn Sam'an radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Hadis sharif imom muslimning jomi sahihlarida keltirilgan hadis ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ فامرؤ حجيج نفسي والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافية كأني أشبهه بعبد العزة بن قطع وحديث من uzun bo'lganligi uchun iborasini o'qimasdan qolganini mazmunini aytib berishlik bilan kifoyalanagan rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kun dajjolni zikr qildilar dajjolni hamma alomatlarini bayon qilib berdilar hattoki gumon qildik biz shu xurmozor tarafidan kelsa kerak deb gumon qildikda shu tarafga qarab yurdik bu narsani bizni borganligimizni bilib nima uchun borganlik haqida bizdan savol qildilar. shunday biz aytdikki yo rasululloh dajjolni zikr qildingiz juda ham aniq alomatlarini bayon qildingiz shu biz gumon qildikki shu xurmozor tarafida yashasa kerak deb gumon qildik aytdilarki sizlarni ustinglarda meni qo'rqitgan narsa dajjol emas ya'ni sizlarning hozirgi tirik bo'lib turgan kishilarning ustida meni qo'rqitgan narsa dajjol emas dajjoldan boshqa narsa qo'rqitadi dedi agar dajjol men sizlarni huzuringlarda turgan vaqtimda chiqsa men sizlar o'z ishinglarni qilaverasizlar men u bilan hujjatlashaman ammo dajjol men sizlarni ichinglarda yo'q bo'lgan holatimda chiqsa unda har bir kishi o'zi hujjatlashadi dedilar u og'ir dedilar alloh subhanahu va taolo haqiqiy har bir musulmonni ustida mening xalifamdir dedilar Ya'ni Alloh uni himoya qiladi dedilar. Haqiqiy musulmonni ustida. Uning ba'zi belgilariga ishora qilib aytdilarki, u yosh suratda, sochi jingalak suratda, ko'zi xuddi otilib chiqqan uzumga o'xshaydi dedilar. Tofiya, ya'ni ko'zi otilib chiqqan. Xuddi men Abdul Uzza ibn Qoton degan odamga o'xshataman dedilar. qaysi bir ni dajjol topgan davrda bo'lib qolsa surai kafning avvallarini o'qib o'qisin dedilar surai kafning avvalida alloh subhanahu va taolo dinning og'ir fitnasiga duchor bo'lgan yosh yigitlarning dinini olib qochganligini xabarini bergan mana bu xabarni yodlariga olsin dedilar bu shom bilan iroq o'rtasidagi yo'ldan yo'lda chiqar dedilar o'ng va taraf taraflariga o'ng va chap taraflarga fasod tarqatib yuradi dedilar ey ollohni bandalari mustahkam bo'linglar dajjol chiqqanda dedilar biz aytdikki yo rasululloh yerda qancha turadi u dedi aytdilarki qirq kun dedilar qirq kunning bir kuni borki bir yilga o'xshaydi dedilar yana bir kuni borki bir oy misoli dedilar yana bir kuni borki bir hafta misoli dedilar boshqa kunlari xuddi hozirgi kunlarga o'xshagan shunda so'radikki yo rasululloh mo'min odamning qanchalik namozga o'zini bog'laganligini ko'ringki ashoblarni shu vaqtda savollari nima bo'ldi qirq kunga o'xshagan bo'lsa bir xurmolarimizni sotib olamiz deyishdimi yoki bir tirikliklarimizni o'tkazib olamiz deyishdimi qirq yilga o'xshagan kunlarda nima qilamiz degan savolni sahobalarning qalblari nimaga bog'langanligiga mana bu savol dalolat qiladi shunda so'rashdilarki yo rasululloh bir yilga o'xshagan shu kunga to'g'ri kelib qolganimizda bizga bir kunlik namoz kifoya qiladimi dedi namoz ularninga uchun muhim bo'ldi ya'ni bir yil miqdoridagi o'tgan uzun kunda namozni qanday o'qiymiz shu besh vaqt namoz bo'ladimi yoyinki bir yillik namoz miqdorida o'qiymizmi dedi shu kunni miqdorlaysizlar ya'ni bir yillik namozni o'qiysizlar bir oylik va bir haftalik namozni o'qiysizlar mana shu masalani shuni ulamolar hujjat qilib mabodo bir kishi yerning kunidan uzoqroq kun bo'ladigan maydonga chiqib qoladigan bo'lsa, shu soatni miqdorlab turib namoz o'qiydi. Mana shu hadisni hujjat qilishadi. Ularning qanchalik namozga bir qattiq bir ehtimom berganliklarini mana bu hadis sharif dalolat qiladi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan aytdik deydilar sahobalar, yerdagi bu har tarafga o'ng va chap tarafga tezlik bilan fasod tarqatadi dedilar qanday bir tezlik suratda deganlarda xuddi shamol haydagan bulutga o'xshagan yomg'irli bulutga o'xshagan tez suratda fasod tarqatadi dedilar odamlar oldiga keladi ularni o'zini fasod yo'liga chaqiradi odamlar ishonadi unga ijobat qilishadi dajjol ularning ko'ziga har xil bir odatdan tashqari narsalarni ko'rsata boshlaydi osmonni buyuriydi yomg'ir yog'adi yerni buyuriydi o'simliklarni undiradi ularga boshoqlari ya'ni yerdagi hosillaridan bo'lgan bug'doy boshoqlari eng uzun suratda meva beradi dajjolning ko'rsatgan namoyishi bilan yelin sut beradigan mollar qo'ylar bo'lsa eng komil suratda sut beradi va biqillari eng chiqqan holatda yetilib taomlanadi hayvonlar odamlarning oldiga keladi ba'zilar baribir bu narsalarga aldanmagandan keyin ularni o'zini yo'liga chaqiradi uni gapini rad qiladi sen dajjolsan deyishadi undan burilib ketadi ular nihoyat darajada qo'llarida biror mol davlat qolmagan holatda qiynalib yomg'irsiz qahatchilik bilan tong turishadi ularning oldidan dajjol kelib xarob yerlaridan o'tib yerga aytadi konlaringni chiqaray yer deydi ana shu vaqtda konlar unga ergashadi xuddi asalarilar podshosiga ergashib ketgandek shunda bunda ham aldanmagan bunda ko'p odamlar aldanib ketadi aldanmaganlarni yana o'zini yo'liga chaqiradi bu har xil namoyishlar ko'rsatadi bir kishini chaqiradida nihoyatda quvvatda to'lgan yosh yigitni chaqirib qilich bilan uradida ikkiga bo'lib tashlaydi xuddi nishonani qattiq bo'lib tashlagandek keyin ikkiga bo'lingan bu odamni chaqiradi unga qarab butun bo'lib yurib keladi u yuzi dajjol kurib odamlarga o'zini namoyishi bilan quvonadi mana shunday mo'jizalar ko'rsata boshladi men bu hadisni o'qib berishligimdan biz islom yo'lini qanday tushunishligimiz kerakligiga ishora qilmoqchiman bizni islom Allohning kalomi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari bizni oldimizga suolatlar dunyosiga aylanib qoldi birodar bu suollar palonchi buni ko'rar ekan pistonchi mana bunday narsa qilyapti falonchi shu uyda turib turib har xil odamlarni amaliyasini uyda turib jinlar orqali bajaryapti pistonchi bunday narsa qilyapti falonchi shunday desa o'rnidan turib kasallar turib ketyapti bunday o'lyapti degan narsalar bilan to'lib ketdi dunyo birodarlar bizning islom takror aytaman dunyodagi hamma jamoalar pul bilan tarqalgan birodarlar hamma jamoalar odamlarga pul berib o'zini yo'liga chaqirgan yo bir namoyish ishlar ko'rsatib o'zini yo'liga chaqirgan har xil narsalar bilan o'zini yo'liga chaqirgan hamma jamoani tekshiring hozirgi vaqtdagi botil jamoalar kim ellikta odamni bizni yo'limizga yetalab kelsa bitta sayyora beriladi deb va'da qilyapti ya'ni odamlar mafkura dunyoqarash oxirat bu ehtimomidan chiqib ketdi shuning uchun og'zing qani desa qulog'ini ko'rsatadigan odamlarni yetalab kelyapti ularga muhim emas hech narsa muhim emas faqat bugungi non choy muhim boshqa narsa muhim emas oxirat muhim emas shuning uchun tekshirib ko'ring hamma odamning butun umumiy til bilan bir til bilan aytganda nayrangozlik uslubi bilan o'zining yo'liga chaqirishlik boshlandi hamma mol beryapti kambag'allarni mol berib turib o'zini yo'liga chaqiryapti kasallarga davo berib turib o'zini yo'l botil yo'liga chaqiryapti islom shunday qildimi yo'q islom tarixini nazarini tashlang biror odamni mol berib o'zini yo'liga chaqirmadi hatto rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga kelib yakka turgan holatlarida birorta bir yordamchilari yo'qda bizni sizni yo'lingizni men quvvatlayman deb eng shoni shavkatli e'tiborli odamlar sizdan keyin mulk menga yarmi bo'lsa mumkinmi deganlarda mulk ollohniki yer ollohniki men bu narsani senga va'da qilmayman nihoyat darajada muhtoj soatlarda ham shu narsadan voz kechdilar demak islom biror odamni mol bilan aldab o'zini yo'liga chaqirmadi va'da qilmadilar biror narsani magar bitta narsaki jannatni va'da qildilar u jannatni Alloh beradi u jannat yerda emas edi shuning uchun mustahkam aqida o'rnamagan jamoalar hammasi ozgina narsa bilan dovdirab qolyapti hozirni hozirda ko'ring birov keladi bo'yningga olasan deb kelyapti bizni bo'ynimizga olib bo'lganmiz birodarlar Biz Alloh tarafidan Allohning buyrug'ini qilishlikka, Alloh qaytargan narsalardan qaytishlikka bo'ynimizga bo'lganmiz. Endi bizni bo'ynimizga boshqa bir odam bir narsa qo'ya olmaydi. Haqiqiy mu'min odam mana bu narsani bo'yniga olib bo'lgan. Mana bu narsalar bizni bir fikrimizni ochmoqligi kerakki, bizni ro'baro'yimizda bir odamni shunday bo'lib qaytib uni chaqirganda oldiga yurib keladigan odam chiqqan vaqtida ham biz buni shayton demoqligimiz kerak jur'at bilan ayta olishligimiz kerak bu shayton deb demoqligimiz kerak hali biz bu narsani ko'rganimiz yo'q birodarlar lekin oddiy narsalar bilan hozir dovdirab qolgan iymonlar bu mustahkam iymonlar emasmi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ogohlantirdilar hozirgi davr hamma nayrang ko'rsatadigan davr bo'lib qoldi endi yaqin kunda bu ketuvda tomoshabin qolmaydi birodarlar hamma nayrangga olib ketadi uni tomosha qiladigan odam qadrliroq bo'lib qoladi chunki u kamayib ketadigan narsa tomoshabin bo'lib qoladi shuning uchun ko'ring hamma johiliy manhajlar hamma hozir johiliy manhajlar butun hujum qila boshlayapti ular hammasi o'zining nayranglari mol pul shu narsalar bilan odamlarni aldashlikka odamlar iqtisodiy tanglikka uchragan odamlardan fursatni g'animat bilib noto'g'ri yo'llarga olib kirishyapti har xil nayrangbozlar ular o'zlarining har xil bir davolar bilan davo qilishyapti yer kurrasi mana bunday dajjolchalar bilan to'ldi birodarlar uning kattasi chiqqanda haqiqiy mu'minlar sobit qadam bo'lib qoladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ey ollohning bandasi dedilar mollarini din yo'lida sarf qilgan jonlarini din yo'lida sarf qilgan kishilarga xitob qilib ogohlantirdilar ey ollohning bandalari mustahkam bo'linglar ana shu soatda alloh subhanahu va taolo masih ibn maryam iso alayhissalomni jo'natadi dedilar damashqning janubiy va shimoliy sharq tarafidagi oq minoraning oldiga ikki xil ya'ni ikkita libos kiygan holatda tushadilar qo'llarini ikkita malak farishtaning qanotiga qo'ygan holatda men takror aytaman hali rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mo'jizalarini aytib berdim bu hozirgi o'qilayotgan mo'jizalar hozirgi yigirma birinchi asrning ko'zoynagini taqib olgan odamlarga hayron bo'lib bu g'alati ko'rinishligi mumkin g'alati ko'ringan bo'lsa avvalgi dumg'azaning qolishligi ham ajib ko'ringan hamma narsa chirib tushib qolar ekan deb kulgan ammo dinni islomni qabul qilmagan olimlar o'zlari kashf qilishligi insondagi shu modda qolib oxiri inson mana shu yerdan tarkib topishligini olimlar o'zi isbot qilib turibdi mana bu mo'jizalarni ham biz rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadisda rivoyat qilinganligi bilan biz isbotlaymiz bu narsani kayfiyati haqida bahs qilmaymiz boshlarni quyi qiladilar boshlarni quyi qilishlari bilan yomg'ir yog'adi boshlarini ko'tarsalar u kishining boshlaridan oqqan ter xuddi luluga o'xshab tushadi kofir uchun bu iso alayhissalomning nafasini topgan kofir shu vaqtda o'ladi bu kishining nafaslari ko'zlari yetgan joygacha nafaslar borib turadi dajjolni istaydilar hattoki lut shaharining darvozasini oldidan topib qatl qiladilar iso alayhissalom oldiga bir Alloh subhanahu va taolo Dajjoldan saqlagan jamoalar keladi. Ularning peshonalarini silaydilar va ularga jannatdagi darajatlarni xabarini beradi beradilar bu kishi alloh subhanahu va taolo dajjol fitnasidan saqlangan kishilardan qilsin u kishi dajjoldan saqlangan kishilar bilan turganlarda alloh subhanahu va taolo vahiy qiladi bu rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xabarlari men birov kishi ham jang qilishlikka toqati bo'lmaydigan bandalarimni chiqarib tayyorlab qo'yganman deydi bandalarimni tur tarafiga qo'rg'on qilib olib boring deydi alloh subhanava taolo yajud majuzni jo'natadi ular har bir tarafdan sug'urilib chiqadi ularning avvallari tobariya diyoridagi ko'lning oldidan o'tadida ko'lning suvini biror qultum qo'ymasdan ichib qo'yadi. Oxirlari kelib shu yerda ko'l bor edi deyishadi Bilmaydi avvallarning ichib qo'yganligini. Alloh subhanahu va taoloning payg'ambari Iso alayhissalom va ashablari shunday qamal qilinishadiki, ya'ni Ya'juj Ma'jujdan chetlanib, bekinib shunday qamalda qolishadilarki, dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, ularning bittalariga bir molning ya'ni ho'kizning boshi shu boshidagi go'sht kalla suyagi kalla go'shti sizlar uchun hozir bo'lgan 100 dinordan yaxshiroq bo'ladi, manfaatliroq bo'ladi. Shunday ochlik bilan qamal qilinishar dedilar. Allohning payg'ambari Isa alayhissalom va u kishiga ashablari radhiyallohu anhum Alloh subhanahu va taologa rag'bat qilib moyil bo'lib duo qilishga olib borishadilar. Alloh taolo ularga Yolborishganlardan keyin bu Yajuj Majujga yelkalariga bir qurtni jo'natadi. Ular hammasi bir odamni o'lganidek erta tong vaqtida hammasi qatl qilingan holatda aylanishadi. Keyin Alloh subhanahu va taoloning payg'ambari Iso alayhissalom va ushbu ashablari yerga sherga kelishadi. Yerda biror bir qarish yer qolmaydiki, kelishgan joylarda magar yajuz majuzning hidiyu uni o'ligini jasadi tiqilib ketgan bo'ladi alloh subhanahu va taoloning payg'ambari iso alayhissalom va ashoblari allohga yolborib duo qilishadilar alloh taolo bir xuddi buxt ya'ni o'rkach tuyaning bo'yniga o'xshagan qushni jo'natadi ularni ko'tarib olloh xohlagan joyga olib boradi alloh subhanahu va taolo bir yomg'ir jo'natadiki bu yomg'ir dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam hamma uyga bu yomg'ir yetadida yerni yuvib tashlaydi xuddi oynaga o'xshatib qo'yadi yerga mevangni undir deyiladi barakotingni qaytar deyiladi alloh subhanahu va taoloning buyrug'i bilan barakot qaytib keladi shunda shu jamoa nihoyatda mamnun bo'lib yashaydi ularning mamnunligi sutga nihoyatda barakot keladi hattoki bir sog'in tuyaning sutini bir jamoa odamga yetadi bir sog'in molning suti qabilaga yetadi bir sog'in qo'yning suti bo'lsa bir qabiladan kichikroq jamoaga yetadi dedilar alloh subhanahu va taolo mana bunday barakotli hayot bo'lib turganda bir muloyim bir shabada jo'natadida ularning qo'ltiqlaridan qabzi ruh qilinib jonlari taslim qilindi yaxshi odamlarning yer kurrasidagi har bir mo'min musulmonning joni qabz qilinadi odamlarning eng yomonlari qoladi biz aytib o'tganmiz odamlarning yomonlari ikki toifa qabristonga masjid qilganlar va qiyomat bo'lganda tirik qolganlar deganmiz mana bu mo'min odamki musulmon odam shu shaboda kelgan vaqtida hammasi qabzruh bo'lib jon taslim qiladi odamlarning yomonlari qoladi shunday darajada yomonki ular zino ishlarini shunday oshkor suratda qiladiki eshaklar oshkor urg'ochisiga oshgan vaqtidagi holatida oshkor zino fosh bo'ladi deydilar shunday yaramas maraz tabiatli odamlar qoladi va shular yer yuzida bir Allohning yakka Allohga ibodat qiladigan bir inson qolmay shunday marat toifa odamlar qolgandan keyin yer kurrasi insonga harom bo'ladi. Chunki yakka Allohga ibodat qiladigan bir inson turar ekan, yer kurrasi saqlanib turaveradi. Alloh subhanahu va taolo shuning ruhini qabz qilib olib turib, yerda biror yakka Allohga ibodat qiladigan inson qolmagandan keyin shularning ustiga qiyomat qoyim bo'ladi dedilar. Mana bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mo'jizotlaridan ba'zilari birodarlar. Bu hadis sharif hamma uchun kerak bo'lsa ham bizning hozirgi zamonda musulmonman degan kishilar uchun juda ham muhimdir. Chunki hozir bashoratchi ismli har xil nomli, har xil juda ham urut botili bilan odamga nihoyatda baland parvoz qo'yilingan nomlar borki hammasining o'zbek tilidagi tarjimasini aylang biz islom bunday nayranglarga muhtoj emas bizni islom ahli ming afsuslar bo'lsinki shunday odamlarga umrida mustahab qilmagan odamlarga aldanib yurishligi juda ham katta musibatdir shularga mollarni sarf qilishligi dindan ajralishligi bilan birga aqlsizliklarni ham dalolat qilayotgandir kofirlar buni qilishligi ajab emas mushriklarning bu ishni qilishligi qiziq emas albatta bu ishni qilishligi kerak shuning uchun kofir shuning uchun mushrik ammo musulmonman degan kishilarning bu narsalarga aldanishligi nihoyat darajada qattiq bir musibatdir rasululloh sollallohu alayhi vasallam islom ummatini ogohlantirdilarki mabodo dajjoldan ogohlantirdilarki dajjolning sifatlarini hali biz bizni hal qilish ko'rgani yo'q birodarlar ko'rsa nima bo'lar ekan u yerdan bitta falonchi xon chiqibdi deydi pistonchijon chiqibdi deydi falonchi chiqibdi hammasini tekshirib ko'ring yana qur'on o'qir ekan deb qo'yadi yoinki besh vaqt namoz o'qir ekan deydi birodarlar bu aytayotgan dajjol osmonga buyruq qilib yomg'irni ko'rsatadi yerga buyruq qilib o'simliklarni o'ldiradi odamlar hamma dindan voz kechib yuboradi hozirgi iymonliman degan kishilar agar biror bir quruq joydan bir narsani bog' qilib beradigan bir shayton chiqadigan bo'lsa iymon mana bu imtihonlarga uchrashligi muqarrardir har bir kishi bu muqarrar hayotining ozgina qismida og'ir imtihonlarga uchrashligi alloh subhanahu va taolo jannatni oson joy qilib qo'ygani yo'q shuning uchun ham bizga muhim emas ulamolarning haqiqiy ulamolardan bittalari ga xabar berishdiki falon joyda bir odam chiqibdiki molni og'zidan kirib ketib orqa tarafidan chiqyapti dedilar shunda ko'p odamlar fitnalanib aldanib ketdi borib aytdilarki meni olib boringlar shu yerga dedilar shunda bu kishini katta odamligini bilib bu odam uni yo'liga kirsa juda ko'p odam kirib ketishligini bilishib borib ko'p o'zining nayrangini ko'rsatdi molning og'ziga haqiqatda kelib ketdida kirishlari bilan shamshir bilan molni beliga urdilar ikkiga bo'lib tashladilar odamni ham bo'lib tashladilar mana bunday narsani haqiqatda ko'rsatadigan bo'lib qolsa mo'min odamning iymoni shunday darajada bo'lmoqligi kerak Agar bu bu ko'p ishlar nayrang birodarlar. Haqiqatda shunaqa bo'layotganda shunday mo'min odam uni shunday Allohga bo'lgan ishonchi, yakka Allohga bo'lgan ibodati, shunday yakka Allohga sig'inishligi shunchalik mukammal bo'lmoqligi kerakki, shamshir bilan bo'lib tashlanadigan darajada bo'lishi kerak. Shuning uchun bizga mana shunday haqdagi suolotlar to'xtasin tushkundan boshlab. Biz bo'yniga olganlarga javob bermaymiz. Biz bo'ynimizga olib olganmiz. Allohning buyrug'ini bo'ynimizga olganmiz. Mana bu narsa biz bo'ynimizga olgan narsa. Ikkinchi bor bu bo'yinga boshqa narsa chiqmasligi kerak. Hozirgi iymon xuddi mana bu hadis sharifda bayon qilinganga o'xshaydi. Men hammani aytmoqchi emasman. Alloh subhanahu va taolo haqiqiy yo'liga yo'llasin. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki salatatun la yukallimuhumullohu yawmal qiyamah va la yanzuru ilayhim va la yuzakkihim va lahum azabun alim. Uch toifa borki Alloh taolo qiyomat kuni ularga gapirmaydi. Alloh qaramaydi. Alloh ularni poklamaydi. Ularga alamlantiruvchi azobdir. Birinchisi kim? Rajulun ala fadli ma'in bil falati yamna'uhu min ibn sabil. Sahroda bir suv bilan turadi. Suv bor, quduq bor. Shu suvni ustida turibdi. O'tgan odamni shu suvni ichirmaydi. Mana bu odam Alloh subhanahu va taolo unga gapirmaydi ham qiyomat kuni qaramaydi. Chunki bu suvni man qilmasligi kerak misolda. Ikkinchisi varajulun bai'a rajulan sil'atan ba'da al-'asr. فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ikkinchi bir kishi bir kishi bilan savdo qildi bir narsani asrdan keyin savdo qildi u aytdiki buni falon falon narsa olganligini ya'ni aytdiki men falon falon narxga oluvdim dedi lekin buni tasdiqlab u savdo qilib olaverdi lekin bu haqiqatda bu falon pulga olmagan edi yolg'on gapirgan edi mana shu yolg'on gapirib savdosini yurgizgan o'tkazib olgan odamga alloh taolo gapirmaydi qiyomat kuni qaramaydi ham poklamaydi uchinchisi mana bu narsaga ogohlantirmoqchiman bir kishi bir o'zining peshvosiga bay'at qilgan. Dunyo uchun bay'at qilgan xolos. Shu odamga ergashayotgan odamlar kam bo'lmayapti deb bay'at qilgan. Ya'ni kam bo'lmayapti degan ma'no ishi yuryapti, savdosi yuryapti, kasbi yuryapti, dunyoda kam bo'lmayapti deb bay'at qilgan. Fa in aqahu minha wafa. Shu dunyoni bu berib tursa bu ergashtirgan odam ahdiga vafo qilib yuradi. Va illam yu'tihi minha lam yakib agar bu narsa bermasa ishi yurmay qolsa ahliga vafo qilmaydi e bu men ishim yurmay qoldiyu deydi mana bu odamga alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni gapirmaydi ham qaramaydi ham xotlamaydi hozirgi vaqtdagi iymonlar bir qiziqki inson tandurust bo'lsa musulmon bo'ladi agar kasallik yetib qolsa tamomiy shirk amallarga kirib ketaveradi nima olsa ham nopokmi marazmi mustahab qilmaganmi butun shuni shirk amalini buyuryaptimi nima ish qilishligidan qat'iy nazar shu yo'lga kirib ketaveradi ollohni buyrug'ini hayotida bir marta shu narsani ishlamaydi birodarlar dunyo ishini dunyo ishida yursa ko'p odam musulmon ishim mana iymon keltirib namoz o'qib kam bo'lmadim deydi agar namoz o'qib bir dunyo ishi yurmay qoladigan bo'lsa darrov u iymoni dunyo u dunyoga ibodat qilganligini alloh taolo unga ko'rsatib qo'yadi bu degan so'z islomni buyrug'ini qilsa albatta dunyosidan mahrum bo'ladi degani emas lekin bu muhim bo'lmasligi kerak mo'min odamga alloh subhanahu va taolo hammamizni ham hozirgi hadisga amal qilishlikka alloh tavfiq bersin shu hadis menimcha kifoya qildi deb bilaman hozirgi vaqtdagi har xil bizga xabarlar haqida berilayotgan savollarga javob bo'ldi deb bilaman hali birodarlar alloh subhanahu va taolo o'zi saqlasin bu fitnalarning mana bunday kattalarini ko'rganda nima bo'lar ekan hatto odamlar aytadiki falon yilda mana bunday voqea bo'ladi deganida shu voqea bo'ldi shu odam ancha to'g'ri odamga o'xshayapti deb gumon qilaydi ko'p odamlar Biz men takror aytamanki, bir odamni bo'lib chaqirganda yurib kelgan vaqtda ham bu shayton deyishmoqligimiz kerak. Iymon mana bu bunday bo'lmoqligi kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam iymoni mustahkam bo'lgan, iymoni qimirlamaydigan, zilzilalanmaydigan ashoblarni ogohlantiradilar mana bunday katta fitnalardan. Bu yerda bir kishi keng hovli, yaxshi ulov, va soliha ayol umrni uzaytiradi degan hadis bormi deb so'rabdilar. Ya'ni biz bunday hadisni bilmadimmi? Shunisini bilamizki, shumlik uch narsada bo'ladi deganlar. Ya'ni baxtsizlik uch narsada bo'lishligi mumkin dedilar. Bittasi hovlida, bittasi markabda, bittasi ayolda bo'lishligi mumkin dedilar. Ba'zi odam o'zi yaxshi holatda bo'lib, bir hovliga ko'chib borish hech yaxshi bo'lmasligi mumkin. Shunda shu hovlini shumlik bor degan hadisga amal qilib sotib yuborib boshqa joyga o'zgartirsin buni kishi bir markabni olsa bir sayyora olsa hech shu sayyora bilan bir baxtsiz hodisalar ko'p bo'laveradi shu yaqmadi deb turib sotib yuborsa shumlik bor deganlar shunga o'xshagan ayol haqida ham shunday ba'zan uylanadi hech baxtsiz bo'lib yashaydi u o'zi ham baxtsiz ayoli ham baxtsiz bo'lib yashaydi Ikkov ajrashishlik bilan ikkov baxtli bo'lib ketadi. Hayotda bu narsalarning misoli ko'p bo'lgan Ko'p savollar o'tdi. Kambag'allik kofirlikka olib boradi degan. Ba'zi vaqtlar bo'lsa kambag'allik bilan faxrlanadi degan hadislar bor. Bizda aytilgan emasu kambag'allik deyilmagani faqr deyilgan. Al-faqru. Faqr kalimasi arab tilida muhtojlik degani. Faxrlanadigan muhtojlik Allohga muhtojlik bilan faxrlanadi. qur'oni karimda alloh taolo ya ayyuhannas antumul fuqarou ilalloh vallohu huval g'aniyul hamid ey odamlar allohga sizlar muhtojsizlar demak bu muhtojligimiz bilan faxrlanamiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam al faqr ya'ni muhtojlik bilan faxrlanganlar alloh subhanahu va taologa muhtoj bo'lishligi bilan har bir banda allohga muhtojligi bilan faxrlanmoqligi bu faxr unga izzatni bildiradi ammo odamga muhtoj bo'lib qolishlik bundan panoh qilsaganlar. odamga muhtoj bo'lib qolishlikdan mana minni a'udhu bika minal kufri val faqri faqr ya'ni odamga muhtoj bo'lib qolishlikdan panoh istaganlar bu e, borib borib odamni kofir bo'lishlikka yaqin bo'lib qolishligi shuki yana ko'p odam qarzdor bo'ladida birovga muhtoj bo'lib qarzdor bo'lishligi bilan yakka ollohga bo'lgan ibodatini kun sayin esdan chiqarib boraveradi bu yerda ko'pchilik duo qiling debdilar alloh subhanahu va taolo mana bu yerda aka uka uylanmoqchimiz bir baxt saodatli bo'laylik islomga muvofiq oila qurishlikka alloh taolo nasib qilsin dadalari betob ekan alloh taolo dadalariga shifo bersin juda ko'pchiliklar betoblarga alloh taolo shifo bersin hamma ahli islom kasallarga alloh taolo shifo bersin alloh subhanahu va taolo tolib ilmlar rahmat yozibdi ilmlarga alloh taolo rivoj bersin amal qiladigan ilmni alloh taolo nasib qilsin darsimizni davom etsin